ido nido ni mu kanya inosa bibona imana ari mu buhinga bw'ivyuma Vestine butunije ngenda bashikirize nongeye kubaha ikaze Sangwa muri sanze kuri radio dasubiye kubaramutsa kwikingira ikiza cya corona virus ni igikorwa cy'umuntu wese ari nacyo gituma abanyagihugu bose basabwa kubahiriza ingingo zose zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kwikingira icyo kiza bishyikirizwa na Bosco Minana twarishirahamwe rihurikiyemwe abatwara abantu n'ibintu atrabu mu gihe kuri uyu wa gatatu iryo shyirahamwe ryatanguza isekeza ryo kwambara udufuka munwa kubunguruza abantu mu gisagara cya Bujumbura agasaba baronkeje udufuka munwa kwitwararika kutwambara tumukurikire uyu munsi twaramutse tuzinduka gutanguza igikorwa eh, cyo kwambara udufukamunwa tukaba twitabye akamo batewe n'abajejwe ubuvuzi eh, nibyo twiyumviriye abashoferi n'abakonvoyeri kuko aribo dusanzwe dutwara gitema eh, tukaba dushatse gutanguza igikorwa kugira ngo n'ingenzi zishobore kubona yuko abashoferi n'abakongwayeri bafashe iya mbere nibyo tugitanguza ngaha mu gisagara cya bujumbura ariko eh, turi turadodora mu bo dusanzwe dukorana kugira ngo no mu gihugu hagati naho nyine abashoferi bashobore kwikingira eh, twategekanije uyu munsi ubupfukamunwa igihumbi eh, nibwo dutanguje ariko mu dutegekanya kwambika ubupfukamunwa bararenga ibihumbi bine n'amajana atanu abakongwayi n'abashoferi n'abakokayi basanzwe bakorera ngaha mu gisagara abapayitineri nabo turi kumwe Eh, hariho meri dusanzwe dukorana misi yose hanyuma hakabaho na solisi mwabonye bari ngaha eh, n'abandi n'abandi twaradodoye nibaza yuko ko tuzogenda turonka abapayitineri dukorana ariko tuzogenda dutera intambwe eh, kugira ngo mu gihugu cyose abashoferi n'abakomvayeri n'abakokayi bashobore kuba bambaye ubu dutanguje mu ntango nubwo tubahaye ku buntu ariko twararondeye aho dushobora kuburonka ku mahera makeyi amahera atavunye igihumbi n'amagana atanu duca duhimiriza abaserukira abandi rero basanzwe babatwara ku munsi ku munsi kugira ngo umukongwe uwo ari we wese ashobore kugura ako gafukamunwa ku mahera igihumbi na magana atanu eh, nibyo nta bihano bisanzwe bitekanije ariko turafise abasanzwe babakurikirana ku munsi ku munsi mu bituro byose abo nibo bateza kuguma babandanya bakurikirana baraba yuko atamushoferi cyangwa umukongwayeri ashobora guhagurutsa imodoka atambaye agafukamunwa ibihano novuga si ibihano ni ingingo twafatiye hamwe n'abaserukira abandi yuko uzoba atambaye agafukamunwa ashobora guhagarikwa kunyonga imodokari akanavuga ko barindiriye kumenya ikizova mu cigwa kiriko gikorwa na Phoenix Space Caritas Kabanyana abanywanyi b'amakoperative sangwe batari bake hirya no hino mu makomine agize ino ntara ya basaba kugabura ibyo bimbuye kuko muri kino gihe nka hose barahejeje kwimbura na cyane cyane abarimiye umuceri mu gifugwe muri komine mpanda mu matongo leta yabatijije bakavuga ko ibyo babisaba bisunze ingena ayandi mashirahamwe atunganijwe na cyane cyane ay'uburimyi n'ubworozi canke ayo kuziganya no kuguranana aho bakunda kugabura umwembu umwaka uheze bagaca basubira gutangura gushasha ayo makoperative sangwe akwiye mu ntara yose ku mutumba ku mutumba akaba agera ku mirongo icenda n'atanu nk'uko edward nzambimana ajejwe amashyirahamwe mu ntara abisigura aranamenyesha ko ayo makoperative yaronkejwe amafaranga y'ingurane yatanzwe na leta iyacishije mu makomine ikoperative imwe imwe ikaba yaronswa imiliyoni icumi yo gufasha mu kurangura umugambi ubworozi cyangwa uburimyi uhagarariye amakoperative sangwe ku rwego rw'intara asigura ko ibyo abanywanyi basaba bijanye no kugabura umwimbu bitokunda kandi ariwo mutahe bafise ibikorwa ngo byohava bihagarara ndayikeje Evrard aranavuga ko barindiriye ko icigwa ikigega fonike kiriko kirakora kirangira kugira ngo babone neza ingene iyo ngurane izokwishurwa Space Caritas Kabanyana bubanza haje isanganiro Space Caritas Kabanyana tugukengurukire umunsi mukuru w'intama ADL Haji mu idini ry'abayisilamu zohimbazwa kuri uyu wa gatanu kwigenekezo rya 31 ku kwezi Domine Banyankimboni umushikiranganje w'abakozi n'akazi mwitangazo ryo kuri uyu wa gatatu amenyesha abakozi ba leta ko uwo munsi azoba arakaruhuko ay'ibiciro vy'iritiro ry'amata ryavuye ku gihumbi bikaja ku mafaranga ari hagati y'igihumbi n'amajana abiri n'igihumbi na n'amajana munani Leonidas Rivuzimana arongoye ibiro by'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo ama ahamagarira ibigo bijejwe kwegeranya nyamata gushira abantu bafasha gushikira borozi ku mitumba agasigura ko hari likule iri kure y'igisagara kandi ifise anyesi na Agnes nk'uko bishyikirizwa na leonidas Rivuzimana umuyobozi w'ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo intara ya kirundo irimo ibigo birenga bibiri bijejwe kwegeranya amata ni mu gihe hibonekeza ubukene bw'amata mu gisagara cya kirundo aho bamwe mu bihereza ayo mata bavuga ko mu gihe cy'isaha zine na zitanu zo mu gitondo bumwe mu buzu badandarizamwo amata ku giciro cy’igihumbi n'amajana abiri ku iritiro usanga amata yaheze bigatuma bayagura ku giciro kiri hejuru y'igihumbi n'amajana amajana abiri ku iritiro kandi bari bamaze iminsi bayaronka ku gihumbi ku iritiro mu biro bijejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bavuga ko amata ahari kandi akwiye ngo n'ikimenyamenya ni uko hari imiryango itari mike mu gisagara ca kirundo ikamisha amata kandi bakayaronka ku giciro c'amajana umunani ku iritiro leonidasi yongeye avuga ko zimwe mu mpamvu zihora zituma hashika aho amata ataboneka neza mu gisagara ca kirundo nuko bamwe mu badandaza ayo mata badahembera ku gihe ababakamira amata bigatuma abo nabo badendebukirwa bakayajana ahandi leonidasi ahamagarira ibyo bigo bijeje kwegeranya amata gushyiraho abantu ku mitumba babafasha kuyegeranya ntibarindire ko bayabasanza mu gisagara narirya hari imitumba iri kure y'igisagara ca kirundo ibonekamwo amata menshi mu kirundo anyesi ntawumagaze ku bwa radiyo isanganiro Agnes ntaho mpagaze tugukengurukire abanyeshuri biga baba canke bataha inyuma y'ibigo bya kaminuza y'u Burundi basabwa kubaha amategeko bubahiriza n'agateka ka dena muntu bivugwa n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi inyuma yaho hari abanyeshuri biga muri iyo kaminuza bakubiswe na bagenzi babo gushika bakomereka François Habyarimana. akavuga ko amatohoza kibandanya haba muri kaminuza y'uburundi canke mu bajeje umutekano akavuga ko ndetse bane mu bikekwa gukora ibyo bafunzwe ku mvo z'amatohoza tumukurikire kuri mikoro ya ezekiel ndi kumwe nayo ico twaciye twihutira rero gisata kijejwe umutekano muri kaminuza gifatikanije na komite ijeje umutekano isanzwe irimwo abanyeshuri muri kaminuza baciye babanza kujana abo bakomeretse kwa muganga barabavura hanyuma bukeye rero baca batangura kugira amatohoza kugira ngo abanyeshuri babakubise bamenyekane hanyuma bahanwe hisunzwe amategeko ubu rero novuga amatohoza ntarahera kugira ngo abo vyokwagira bafatigwe ingingo kwisunze amategeko amategeko agenga uburaro muri kaminuza y'u Burundi eka mbere n'amategeko asanzwe agenga abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi n'abataba mu buraro ako kagwi kabo abanyeshuri mwebwe nk'abasanzwe barongoye kaminuza y'u Burundi murakazi hari ico basanzwe basanzwe bagejwe muri iyi kaminuza nagomba ndababwire ko eh, ubwa mbere na mbere yuko ahantu haba abantu tugorane mwe n'utwo ntitwigera duhara amatuba si ngaha muri kaminuza yonyine gusa uwoza kuraba ahandi hose hakoraniye abantu utugorane mwe n'utwo twama twahabaye na cane cane rero ahantu nk'aha hakoraniye abo no kwita abantu bagifise amaraso agishushe utugorane mwe n'utwo hagati yabo twama twabaye ni naco gituma hategekanijwe amategeko kugira ngo ubirenze ko ashobore guhanwa rero abo banyeshure novuga bitwa ko babikoze kubera ubu intahe ntirabakubita mu gahanga hari yikekwa kandi muri iki gihe turiko turavugana bariko barabazwa n'abajejwe umutekano ngaha muri kaminuza y'u Burundi eka mbere bariko barabazwa n'inzego zijeje umutekano hanze mbere bane muri abo bakaba banafunzwe kugira ngo ukuri kumenyekane ku bakoze ivyo bintu hanyuma bahanwe kuko aha muri kaminuza uko amategeko abitegekanya umunyeshuri iyo akoze ikosa arashobora guhanwa n'amategeko yo ngaha muri kaminuza y'u Burundi hariho ingingo bashobora gufatirwa hanyuma mbere n'amategeko y'igihugu ashobora kubahana nico gituma rero amatohoza ariko araba iyo ngeso iranduranwa n'imizi muri kaminuza y'u Burundi abantu barenga amajana atatu bagizwe n'abakenyezi amajana abiri na mirongo ine n'indwi bava mu ngo zitishoboye zo mu makomine ane y'intara ya Ngozi akorerwamwo n'umugambi DPL wo guteza imbere ubworozi bw'ibitungwa bito bito baronkejwe impapuro z'umutsindo inyuma y'umwaka biga gusoma guharura no kwandika kuri uyu wa gatatu Janvier Nkoribiga warongoye uwo mugambi akavuga ko bahawe izo nyigisho kugira ngo abo bantu baronkejwe impenezi n'umwe bashobore gukerebuka gusumba mu kwitunganiriza utugambi tubakura mu bukene Apollinaire Musagara nk'uko bivugwa na Janvier Nkuribiga barongoye uwo mugambi de ngozi ku bantu baronkejwe ibyo vyigwa bava makomine ane ariyo gashikanwa ngozi busiga na mwumba batoye mu bandi baronkejwe impene zine umwumwe ko ngo bashoboye kokorera abandi zibiri muzo bavyajije uwarongoye de avuga ko izo nyigisho bazibahaye kugira iyo ngabire y'ibitungwa ntibapfe ko ubusa ngugurishije impene ashobore kugira umugambi uteza imbere umuryango wiwe mu mafaranga avuga bavuye muri ivyo bitungwa benshi muri abo ngo nabakenyezi kuko aribo basanzwe bitaho mwene ivyo bitungwa to bito gusumba abagabo mu miryango agahanura abokorewe nabo gukurikiza akaroro kabo ba mbere mu kokorera abandi abo bahawe inyigisho nabo zo gusoma kwandika no guharura nabo basabwa kwigisha abana babo ngo bige bakiri bato ngo bige bicoroshe kuko ngo babonye ko kwiga ukuze bisaba ukwitanga kwinshi ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro apolinere muzagarura kenuye bimwe mu binogo byamwe mu mabarabara yo hagati mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura biriko birazibigwa ivyakigwa neza na bamwe mu bagendesha imiduga bavuga ko ibyuma byabo bigiye kwatorera koyoko bagasaba kico gikorwa corangurwa mu mabarabara yose yo mu gisagara cya bujumbura inkuru ya Mary Jean yo nkuru nkaho twashoboye guca muri komine ya mukaza mu gisagara ca bujumbura biraboneka yuko ibinogo byahora muri ayo mabarabara byazibiwe aha tukavuga nko ku ryitiriwe patrice rumumba ibinogo byahahora byazibiwe nk'ibyahora imbere y'ingoro ndangakaranga parede z'aha mu gifaransa hafi y'inyubakwa y'ishyirahamwe rumitere imbere yahora ihoteli novotere ku ibarabara ryitiriwe umunyagihugu Avenue du peuple murundi mu gifaransa na cyane cyane abagendesha imiduga bagashima ibyo bikorwa tubyakira neza tukeneye yuko nyine boyakora yose aha bakagira imiduga n'iciro kononekara tunaba itandukaniro rininiya cyane kubera niho bagitangura mugabo mbona ngo nibabandanye mu bindi barimo yuko bizoba biba neza gusa ubwa mbere ariko arakogwa ni byiza cyane ni bukebuke dusaba abananye babigira nk'uko nyene hanyuma bariya abagabo nabo badusaba amafaranga ijana ijana bihaye akazi ntituzi uwabahaye akazi babihagarike ariko kandi hari n'ibindi bibanza biri hagati mu gisagara ca bujumbura iryo terambere ritarashikira twovuga nk'iruhande y'ibanki y'abanyakenya KCB no hafi hamwe ry'ubwishingizi Sokabu imbere y'ishure kaminuza Summit International University hafi y'ibarabara ryitirirwa amitiye abaca muri ayo mabarabara bagasaba ko naho nyene hokogwa ivyo vyo birakenewe ona yuko biteye ubwoba nk'iyi modoka ubona nk'iyi umuntu afise imodoka ubona umenga yashinyiriza umva abona yuko imodoka y'ibigiri hapfire kandi yayiguriye amahera menshi mm, tuhasaba yemeye ko hoca hagasa n'ahandi bifunze mu gihugu cyose byokorwa biba byiza ni nyuma yaho umukuru w'igisagara cya bujumbura jimindu w'imana agishika mu mabanga nta minsi myinshi irahaca yashyize amenyesha yuko mu bikorwa byihutirwa afise ku rutonde rw'ibyo ategekanya harimo ukuzibura amabarabara y'igisagara cya bujumbura umugwa mukuru w'u burundi mu by'ubutunzi ugusanura amabarabara ngo biri mu bikorwa byihuta by’umukuru w'igisagara cya Bujumbura mushasha mu kiganiro yahaye radio isanganiro Komisiyo de police Jimmy Hatungimana yavuze ko yavyiyemeje kandi azobishika ko ayifashijwemo n'abatwara kandi akizera ko n'uburyo buzoboneka biciye mu makori n'amatagisi Vugundemeshi imvugo igereranya abantu n'ibikoko ngo ni imvugo ikura k'ubuntu ku bantu bivugwa na Jerome Niyonzima umumenyesha makuru akora mu gisata kijoje gutatura amatati asigura ko ukoresha iyo mvugo ahanini agereranya umugwi w'abantu n'ibikoko bidafise agaciro canke ibikoko vyonona anamenyesha ko iyo abajejwe intwaro badafagurutse ngo bahane abashikiriza izo mvugo ngo bishobora kugira ingaruka zidasanzwe nko ku buzima kuzimanganya ubuzima bwabo bagereranijwe n'ibikoko uchana yandi imbugire mesha na onera mucho imvugo igereranya umuntu cyangwa umugwi w'abantu n'igikoko ngirangwa nuko ikura k’ubuntu igakura ko iteka kuri abo bantu bagereranywe n'ibikoko Jerome Niyonzima umenyesha makuru akora mu gisata kijejwe gutatura amatati asigura kandi gukoresha iyo mvugo adapfa kugereranya n'igikoko icyo cyo cyose ngo hanini ngo ni ibikoko byonona cyangwa bidafite agaciro imvugo yo gukura kubuntu abantu ni ukuvuga kubatesha agaciro runtu irangwa n'amajambo akoreshwa aho umuntu bamuberanya n'igikoko iyo ariko agutesha agaciro runtu agashima kukugeranya n'igikoko si igikoko icyo cyo cyose ni ibikoko by'ubwoko bubiri ubwa mbere arashobora kugeranya n'igikoko kitagira agaciro nk'igihere ikindi gikoko ashobora kugeranya ni igikoko conona ni ukuvuga gishobora kurya abantu gishobora konona imirima kugira ngo yerekane ko nawe uri nk'umwicanyi cyangwa ufite ibyo wonona mu buzima bw'abandi bantu ngo bigira ingaruka zidasanzwe mu kibano unacane cyane kuzijanye n'amabi kivunga iyo rero umuntu bamugeranije n'ako gakoko haba hariho intumbero ishobora kuza buhoro buhoro ikageraho bavuga bati mbega aka kantu atacyo kamaze uwo kazimanganya wewe nico kimwe niyo akugereranije n'icyo gikoko cyonona ni ukuvuga yuko bica bifatwa nk'uko abo kugwanya boba bariko barikingira kimwe niyo ntubavuze bati ni inzoka canke n'ingwe ni ukuvuga yuko abantu babaye hafi bashobora ingwe kuyitera amacumu mbere n'ahantu hagenda hagiye haba nk'amahonyabwoko vyagiye bigaragara ko kenshi ihonyabwoko imbere y'uko rijya mu ngiro ryatangurira mu majambo yo gufatana ubunyamaswa canke kwitana nk'ibikoresho abajeje intwaro bakwiye gufata iya mbere mu kurwanya izo mvugo mu gutanga hamwe no guhana abazishikiriza bakwiye inyigisho canke guhimiriza abantu bakamenya yuko umuntu ari umuntu ikintu ari ikintu igikoko ari igikoko mu bundi buryo icokorwa ni mu buryo bw'abarongoye abandi ni ukuvuga indongozi canke abari imbere mu butegetsi ni ukuvuga yuko abantu bafise ingendo bene iyo bohanwa hakurikijwe amategeko hanyuma uko guhana abavuga nabi bigatuma bikinga izo mvugo zishikana ku bwicanyi bw'ikivunga nk'ibinyamakuru bikunda gukwiragiza imvugo bene n’izo kenshi ni ibi by'ingurukana bumenyi ari nk'ikinyamakuru candika canke cya televiziyo cyangwa ari nk'iradiyo hoho biroroshye kuko ubazwa ivyaciye kuri iyo radiyo canke kuri iyo televiziyo abagaragara n'ingoga ni ukuvuga aho bateza kugira uruhara bakamenya yuko umumenyeshamakuru nawe nyene canke abarongoye ikinyamakuru iyo bakishije nk'inkuru nka bene izo babihanirwa nabo nyene n'amategeko badahagura ikikubitse nuko imvugo ishobora kubyara ingiro ba bandi bamaze kwitana bunyamaswa biroroha yuko bamarana